Ես ծնվալում, մտածալում մսմնա գյուղում, հարսում եկալ մուշկապատ։ Իչնումին տարեյա ես մուշկապատ ապրումում։ Սկեսուրալալ, պատրունալալ, տակերալա, տալալա, սաղ գյուղնել հյուրանա հրցնի շիրանքլող, իմ մասին կասին լի, թա ես հունց ձևի մլալ։ Պատրունս մահացալա, սկեսուրս մահացալա, տալես մարդունի մարդուտված ընկլանդա մահացալա, պերալնք ստա երկալալ, հենգիստարանել ստղավ, ամեն ինչը արալնք։ Դա քեզ բակուվալալ ընկերներն վխտեմ փախափախ ինքնել հիվան մարտալար։ Պերալոն ստապահալ վնամ միջեմ մազն պտոկու թյուլ մարտալար։ Բայց հարոց դարովի մարտալալ իրանել կնեկ չորս խոխա Դրանք տեղափոխվել են Հայաստան, յուրան բերալ են կստեղ։ Մեր օջին ներածի չափապահալ են, վեր արդեն տեսալ են պենչի տարալ են, կլի բաց եթե գիդացած են կվեր տարալ են, կմին տարեն դեղ կենար չար, կպի հինք ստեղ կմահանար ստեղ յուրան հորը մորը կող կենքիներ, յուրան քուր ախպորը կող կենքիներ, մենք յուրան հանգստարանեն Հայաստան անդարնդեր միսարո պետք է, յուրան կնեգի խոխեքն է տեղափոխված են Մոսկվա։ Ես էլ անեմ հենք խոխա, 4 աղջիկ մին տղա։ Լող նամուսնացած են ամենին երկու իրեք խոխա ունե, երկու աղջիկս գյուղումն նամուսնացած, մինը Մարտունիա, մած աղջիկս քրտ ամուսնացած, տղաս էլն ապսակված, հեսա հարսա, չորս թորներս են, հաշտ համերաշ ապուրում ընք։ Եվ հա։ բազմազավակ մայրիկ եք և բաստակաշատ հա։ հատիկ։ Թորնիկն է ունիմ, ծորնիկն է ունիմ, ամեն ինչան բոլբոլ ունի։ Դե ախպար հալոն խոխեր քս մմծած հալոն հսե թորնիկնես ես մինե 12-րդ դասարանն ստարը ավարտում է բիդիկինի մինտեղ ունտունվե։ Էմեն թորնիկս էլենա 9-րդ դասարանում նա կարդում։ Էս աղջիկը տղենսա, էս միննել աղջկանն էսալի չենումնա։ Էս միննել 5-րդ դասարանա կարդում։ Էս ճլազնել հալա 4 տարեկան թամամ չինի։ Զորա պահալ։ Կիլով կսանս խոխանիշ կինը, օխտում սեկան կիլով կես։ Ես խողի քիքեց ամբանից ու զիրավնց եկալ ասմա բաբու լավա դու եկալ չսե զիրավնց ասում խե ասմա մաններս պիշկու գյուլերը իքնել կուտուր հատած։ Քալի բաստի ցալ վացել եք դաց ատա կուտուր հատած ալի արհեստական մի քանորե պահա։ Պերալն գրես է հա, քիրեստարի չրչարվալ խոխայմ շինալի զորա։ Դե տղասելենա Военная գործանամ, պալիգոն կասում ես թողլա երեմը, կանտրակիկա գործանամ։ Հրնե հիվանդացալա տարանք երևան բուժալերկու ապիրացամին օր երալեմ։ Պարկ ստուցուլի շնորհակալ մուսուցանավեր խոխասինձալի բախշալ։ Բերալն կենամ հենք վերջին չլիլավա գործիա քնուն կյամա տոնա խոխակա մարնա միսիրուն կլի պահումա։ Ոզում ասեմ շատ դժգող չում, կյանքաս լհա ոզում երգիրի խաղաղինի, նեղ կնե ժողովուրդը մաչին ապրին։ Վերերգիրը խաղաղին մնացած լող հիշտ համբյուր ամելը գիլակա։ Ինք յուրան հունավո քնումալի ամեն ինչի։ Կյանքը վնը չկենում, կյանքը քնումա, լհաց երգեր վեր խաղաղին էս ամմե խոխեքի զոհ չկինին։ Կրապեն չնելի մեղքն։ Դսե քանե տարի էս կուճի պետություն կոչեցալումը հիշքան զոհերին կտովել։ Գյուղական կյանքին քաղաքաբնակներից շատերը այդքան էլ լավ չեն ծանոթ։ Ինչպիսին է ինչ դժվարություններ ու ինչ լավ կողմեր ունի գյուղական կյանքը։ Գյուղական կյանքը առաջ շատ է լավ։ Կոզասալն առաջվա կյանքը լավ չի լալ։ Առաջ քեցալս գործերը, քո աշխատավարձը ստացալս, կախոզը, իլալա ամեն ինչ տովալա բավարար ապրալս։ Բայց դժգոհալն վեր սովետը լավ չի լի վեր քանդվելա ծրևա եկալ ասում են վեր էտա լավ բայց ես լավ չի Օրինակ հյուրը 5000 մետր ողոնը, մին հեկտար ողոնը, բիդի ինքի քինե մինամե շորկա տրակտորը կթենա, սալյարկան ինքոնը, ծորեն ինքոնը, պիրի խնդիրի տրակտորի սին հաղտա այս մին մին վարը, էնել աստուց յակտա յատալ չբերքը։ Կամ կարկոտ մակյան թակում տանում, կամ արաշտանում տապանտուս չկյամ բայց հենց չեմ գիդացալ չնքլի դյուժա մուկ օրնակ լեշնի ես համ քեն խոխային պահալ համ 25-30 տարի գործում ռական խոզումը դյուզ են չեն խրեգալալ են չեն փողեն բրակայալալ քհնա փողավլի իրեք ման էտ ընկսացած այդ դիրեք մնետին կախոզը համ ծորենա տուալ օրնակ դասում չունի ցաղամես իրեք օրը իրեք մանետին ստացալ ամսական ամենաշատը շատը թող 100 120 մանետին ստացած դրա դիմաց ծորենը ստացալ ենք Եղը ստացալ ենք, մղրը ստացալ ենք, հարաղը ստացալ ենք, կինին ստացալ ենք։ Սիսերնատո ամեն ինչը կխոզը տուվալա։ Քեցալ ենք արտերը քղան արալ արտումը են սավետին վխտին։ Քղանան կրա գիտած հաչենք թե այդ արտու հունցա վարվալ, հունցա հինձվել, հունցա եկա պահիստավորվալ դղ, սարմը զտալն, ծորենը զտալն, զտածը ճոկն տուվալ, հավեն կոտու ճոկն տուվալ, բայց ենքան քանել հա բողոք մնե ժողովուրդը։ Mən bir də kişər çirək, tu kizə də anis, kizə də o düşürüş, o da anımçı. Onlar hökumətin veşim ben çınktam, nalok çınktam, veşim ben çınklitam. Mın kış xadımın, mın kodımın düzə, baş mən geçirçarmın aveli şata, kante en çıxınlar. Sepakan ena vığıronik, araç gidiroviçləmin gez göğarankdan ver, cürük çalın, veçinçili. Düzən sizonun en la vaxtı cireri kuturuma detel մեղ կճոնիկլի ջուրը պակասակը տրվում է բայց հիմնականում ախրելի մեր հետները մը վարմը կարտոշկայա ամեն ինչը վարում քլի ամեն մեն կուլտուրական բույսեր վարում կնաչինք վարում սողան սխտորնք վարում կարտոշկայինք հա։ վարում լոբիինք վարում տեղտե ինչքան մս հերիքանում հերիքանում ինչքան էլ հերիքչանում են գազելնեն ամեն օր պիրում ծախում լի յորն քոնուն կոպոտուն ծմռվա հատե Գիտեմ, իսկ դուք միայն ընտանիքի օգտագործման համար թե իրացնել նույնպես ստացվում է։ Դիպ ծախում չեմ, մեր բարեկամներն ենքան շատ է վեր, ամենին նիմպատ արտամուկ մսկի է։ Չէ, մուկ բարեկամատար ենք, լի Օրինակ վաղտը պտան սրմա միներ կարտոշկեն սրմա, միներ 200-300 կիլո ծախում եմ, հա։ վաղտը պտան։ Մա վաղտը պտան սկի խրեգյա տերնում, անջախմոզ ալի բավարարում մեր բարեկամներեն հա։ մի վեդրես մինի մի վեդրե մինի մի մեշուկես մինի տել դե կամ անջախմնամ մեր ուտելի պայի մեջ է մայզնել օգտագործում ենք Դե փիշ չի, շենը բայց լավ օրում չի լի, շենը արդեն քոչում է։ Օրնակ քրնակ 20 քանը շունչ քոչալա շենը։ Մին երկու տար դե հա ասմն բանակայինա ծարայումա բիդի մարտունա մոտոյինի պենչոնի քսելի։ Էն բանակայինին տոնը արը շենը մշինեցեք, են շատ խաթարնը տոնը շենը մշինեցեք, վեր շենան քոչի։ Ստի մին երկու տարը վեր քոչին, եկա հաշը մռալ վեցա օխտը տղամարդը մնացավ են պատար հասակավն լի ասենք 35 33 35 թվականին լի մին վեց օխտը տղամարդը մնացա մին այդքանը կնե մնացածը արդեն մինքանը ջահիլ ջուհիլն շենը քոչումա ճանապարհն են կավիչ Եթե ճարապարնե սարքի, դե գազը խոսում չեն գազը անհնարակտիլան չլիքի։ Որտեւ գազը նա գիշվա պավորոտում ընդղամ միջը փծրանա այս սարը, հիշքա միլիարդներ ու ծախսեր է քնում։ Լի, դա գազը կլան չլի, բայց բալոնով յորոն կոնում են ամեն ինտամնե կալի բալոնովի գազ։ Յորոն կոնում պինությունն։ Եթե ճանապարհնեն այս սարքը վի, Էս խաշ խոխեր, կարես վայենիկ, միննել իմ խոխասա, ենա մաշինը տակին։ Ամմնոր այդ պիս հղսկները, որ կնումակամ ամմնոր բիդի փողտինը երան վեր սարքե վեր հացու կարելի ուրան տանը պիրի, վնը տապան կտրածինի։ Լա հատ այդ հղսկնը վերջինին, է ժողովորդն է խրեք կոչին։ Շենել կշենանալ լի, վեշտա կքայքայվի։ Ստի վեր շարունակեմ մին 3-4 տարան, եթե երևի մին երկու կախ կուր ջվար կմնանք լի շենում։ Դե մենք վեր լող քոչին, օրնակ վեր լող քոչում են։ Բա իմ խոխս էլ լի սլանա։ Իրան խոխեկն է հանա մծանում քինանն կարթին, էլին կստա խույրա պահալայ։ Ոզեմ ասեմ վեր հիշքան սաղենք, վնարներ ծրկրնես աշխատումա անում կլի։ Մեր խոցը հտ էինք անում, յուրիշը հտ է չինք անում։ Ես օրնակ ասեմ վեր մռնայս էլ ինիմ, ես իմ խոզ բիդի քնագինին վեր իմ խոխացի տանդա մին օրվա ընթացքում երկու հատ օպերացիա արեցակ փորով ճուրգոտած։ Էլ ինքը չրչարում ավերքին երկու կապեկ աշխատե յուրան օխտուսուն չփահի։ Դեսելում նմատամ չարվում վեր փոխած վեր մին հենգյան քաշա մին վեցան օխտանը փիրանալ հատեն կարքի։ Երիտասարդներին ինչ խորուրդ, խրատ, մաղթանք ունեք։ Մենք երիտասարդը վեճ խորուրդ ուալ լսում, վեճ խրախուսանք ուալ լսում։ Կամեն հունց իրանք ղեմ պճման դիելանումա։ Դե մենք աշխատում ենք վեր մեր խոցը լավը սվրցնենք, վեր մծեր են հարգել բիդիս, մծեր են անդղավքինիս բարևտո, բարևտ կորչում, մին բարևալի կզանա ինչա կինում, մծեր բարևտո։ Մաշին մենս նստած մի մծար նստում, երկաս թող նստի։ Դե մենք ոզ մենք աշխատած ենք միշտ լավը ասենք խոցը։ Երգիրը թող խաղաղնի։ Շնորհակալություն ձեր հա։ օջախին բարգավաճում, թող ձեր բոլոր երազանքները թորնիկների հետ կապված հա։ իրականություն դառնան։ դարձած քո հողի ամեն թիսու ու դարերի ոգին միշտ մեզ հետ which means half kiss. She կան բավականին ակտիվ երիտասարդներ իմ շրջապատում, որոնք վարում են բավականին ակտիվ կյանք, այսինքն նրանք ստեղծում են իրենց ակտիվ կյանքը, սակայն նրանք փոքրամասնություն են կազմում, այսինքն մեծամասնությունը պատճառաբանում է, որ Արցախում կան քիչ վայրեր, հետաքրքիր ժամանցային կենտրոններ, որտեղ կարելի է ինքնազարգանալ, ձեռք բերել նոր ընկերություն, բայց կարծում եմ, որ Արցախում կան բավականին հետաքրքիր վայրեր, որտեղ կարելի է հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել։ Այսպեսով կարծում եմ, որ երիտասարդության հիմնական խնդիրը այն է, որ նրանք ինչ որ ներքին ամփոփվածություն ունեն եւ ամաչկոտություն, նրանք ազատ չեն եւ շատերը ուզում են ավելին անել, կազմակերպել ինչ որ միջոցառումներ, բայց վախենում են հասարակության կարծիքից եւ գլխավոր խնդիրը երիտասարդության մեջ ազատության բացակայությունն է։ Կուզենայի այդպես չլիներ։ Պասիվ դիրքորոշումը երևի։ Գուցե շատերը իրենք իրենց համար գիտեն ինչ կարելի է անել, ինչ պետք է անել, բայց ինչ որ ճիշտ նշեցիր, կարծիքներից կամ ինչ որ ներքին կապարվածության պատճառով քայլեր չեն ձեռնարկում։ Այսինքն ունենք մտածող, բայց քայլեր չձեռնարկող երիտասարդություն։ Հակիրճ կարելի է այդպես հա, անվանել։ Եթե լինենք ավելի ազատ, անկաշկանդ, Համոզված եմ, որ երիտասարդության մեջ շատ ավելի մեծ առաջխաղացում կնկատվի այդ ակտիվության ոլորտում։ Ուզում եմ ազատություն որպես այդպեսի նաև նշես, ինչ է քո պատկերացմամբ ազատ լինելը։ Առաջին հերթին այն, որ մնացածի կարծիքը պետք է հաշվի առնել, սակայն պետք չէ ապրել ուրիշների կարծիքով։ Մենք ապրում ենք այնպիսի հասարակությունում, որ անհրաժեշտ է մնացածի կարծիքը հաշվի առնել, բայց ամենայն դեպս պետք է լինենք ազատ եւ չապրենք նրանց կարծիքներով, անենք այն, ինչ ուզում ենք, ինչ մտածում կարծում ենք, ասենք եւ չվախենանք ուրիշների կարծիքներից։ Ահա։ Սուզի, դու մշակութային առօրյայով ապրող մարդ ես, ինչը որոշ հարցերում գուցե եւ օգնում է, որոշ հարցերում խանգարում է, երևի, որովհետեւ մշակութային մարդը շատ հարցերի ուրիշ կերպ է նայում եւ սուր է ընդունում ինչ որ խնդիրներ եւ բարում ես եւ երգում ես եւ գիտար ես նվագում հեշտ է հասցնել այդ ամենը դասերի հետ եւ մշակույթին մոտ մարդու համար ինչ խնդիրներ կարող են լինել։ Ճիշտն ասած, միշտ չեմ սիրել այն մարդկանց, ովքեր ասում են ժամանակ չունեմ։ Կարծում եմ ժամանակ միշտ կարելի է գտնել, եթե ցանկություն լինի։ Ես հաճախելով մի շարք խմբակներ եւ նաեւ կազմակերպչական գործեր եմ շատ սիրում։ Շատ եմ սիրում կազմակերպել միջոցառումներ, ինչ որ դպրոցական հարցերով եւ դրա հետ միասին հասցնում եմ բավականին լավ սովորել, քանի որ հաջորդ տարի ուզում եմ ընդունվել Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան եւ դրա համար շատ կարեւոր է ոչ միայն լավ սովորելը, այլ նաեւ ակտիվ կյանքը։ Նրանք հաշվի են առնում դա։ Կարծում եմ ակտիվ կյանքը արվեստին մոտ լինելը ավելի շատ օգուտ է մնացած հարցերում, քան թե վնաս, որովհետեւ արվեստին մոտ մարդիկ ավելի լավ են նայում մնացած հարցերին, ավելի լավատես են, քան արվեստից հեռու մարդիկ։ Իսկ տարբեր ճյուղերը քո ընտրած իրար օգնում են ինչ որ կերպ։ Իհարկե, կարծում եմ բոլորն էլ կապ ունեն ինչ որ իրար հետ, Պարը երկել, գիտար նվագել, գիտեմ որ գիտարը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Դեռևս շատ վաղուց իմ երազանքն է եղել նվագել գիտար, ունենալ գիտար եւ մի քանի տարի առաջ ծննդյան օրս խնդրեցի ծնողներից որ ինձ գիտար նվիրեն եւ այդ օրը մայրիկս ինձ նվիրեց վզնոնց գիտար։ Այդ օրը այնքան տխուր էի ես եւ հաջորդ ծննդյանս օրս նույնպես խնդրեցի գիտար, սակայն այդ անգամ նվիրեցին հենց գիտար գործիքը ու այդպես երազանքից կեսը իրականացավ եղավ, հետո պետք էր սովորել, սկզբից համացանցով էի փորձում սովորել, բայց դա բավականին դժվար գործ է։ Մոտ 3 տարի առաջ տեղափոխվելով Շուշի ծանոթացա Միհիանալի Անznավորյան հետ, Ջուլիետա Արուստամյանին, եւ նրա մոտ էլ հաջողեցի գիտարի խմբակ։ Մոտ 2 ամսում սովորեցի լավ նվագել, նա ինձ սովորեցրեց։ Հետո բացվեց մեր հեղինակային երգի ակումբը եւ ես ինքնստիկյան դարձա հեղինակային երգի ակումբի անդամ։ Եղել եմ ձեր համերգներին, տարբեր տեղեր լսել եմ, ինքս էլ հեղինակային Սարգսյան երկի սիրահարեմ։ Դուք ամառը ծրագիր ունեիք ամեն 5 շաբթի, եթե չեմ սխալվում, հրապարակում երեկոյան համերգներ ունենալ, նաև զորամասերում եք լինում։ Կուզեի տարբերությունը նշես երբ ելույթ ես ունենում զորամասում եւ ելույթ ես ունենում հրաապարակում ասենք իհարկե տարբերությունը շատ մեծ է թեկուզ հակառակ պատկերացումը կա բայց զորամասում մենք փորձում ենք ավելի լավ ելույթ ունենալ քանի որ զինվորների մոտ շատ քիչ է լինում այդպիսի միջոցառումներ եւ փորձում ենք զարմացնել նրանց մեր երկերով բայց հասարակության համար կարծես դա սովորական երևույթ է մեր ելույթները մեր երկերը այդպիսով մեր համար շատ ավելի կարեւոր է զորամասերում զինվորների համար լավ ելույթ ելույթ ունենալը լավ։ Զինվորները ավելի են սպասում մշակութային ինչ որ միջոցառման երևի։ Գիտարը որպես գործիք։ Ինչով է սիրվել եւ ինչու հենց գիտարը։ Գիտարի հնչյունները ուրիշ են, շատ գեղեցիկ է գիտարի հնչյունները։ Գիտարը ինքը իր կառուցվածքով նման է աղջկա։ Բնավորությամբ գործիք է, ես հա, ասեի։ Հա ճիշտ բնորոշում։ Գիթառը ունի բնավորություն, կարող է եւ ուրախացնել, եւ տխրեցնել, եւ մտածելու առիթ տալ։ հա, Եվ անընդհատ տրամադրության հետ համահունչ է գիթառի հնչյունները, եթե ուրախ ես, կարողանում է գիթառը այդ ուրախությունը ապահովել, եւ եթե տխուր ես, հակառակը։ Ասացիր, որ երազում էիր գիթառ ունենալ, սովորել նվագել, դա նախասիրություն է երևի, հա։ Նախասիրությունը հոբի, այսպես ասած, բայց կարևոր հոբի, քանի որ գիտարի շնորհիվ ես շատ բաներ եմ հասել, շատ անգամ եմ ելույթ ունեցել հենց գիտարով, նոր ընկերներ եմ ձեռք բերել հաջախելով հեղինակային երգի ակում, շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ եմ ծանոթացել, ինչպես նաև հեղինակային երգիչների, ինչպիսիք են Արեգ Նազարյանը, Էդուարդ Զորիկյանը, Արմեն Մովսիսյանը, եղել են Շուշիում հա։ համերգով։ Այո, հենց միասին համերգ ենք տվել, նրանց հետ նաև անձնական զրուցել ենք, անձնական ծանոթ մտածել ենք նրանց հետ հետաքրքիր է, չէ՞, երբ հանդիպում ես պարզապես այն մարդուն, ում երգը դու սովորել ես, նվագել ես ու երգել ես։ Դա մի ուրիշ ձևի հաճույք է։ Նրանք շատ բաներ են սովորեցնում, որ երբեք չէի պատկերացնում։ Նրանց հետ շփվելը հենց հաճույք է պատճառում։ Իսկ նրանք ինչ որ գաղտնիքներ բացահայտել են գիտարի հետ կապված, երգերի հետ կապված, անհատական այդ զրույցների ընթացքում իրենց հեղինակային երգերի հետ կապված գաղտնիքներ, այո, իհարկե բացել են։ Սովորեցրել են իրենց երգերը ավելի իրենց նման երգենք, ինչ են իրենք մտածում այդ երգերը երգելուց, ինչպես են երգում, ինչ զգացումներ ունեն, որպեսզի մենք էլ այդ նույն հրաշալի կատարմամբ կատարենք այդ երգերը։ Իհարկե դժվար է ասեմ, որովհետև այնուամենայնիվ հեղինակային երգ է դու չես կարող այդ երգը երգել հեղինակի պես, դա անհնար է, որովհետև հեղինակ այնուամենայնիվ նորից վերապրում է այն ինչի համար ստեղծվել է երգը։ Բայց այդուհանդերձ հաջողված շատ կատարումներ կան եւ ասենք հետաքրքիր է որ երբեմն նույնիսկ ինչ որ երկ ասոցացվում է կոնկրետ կատարողի հետ թեկուզ ձերը չլինի ունես սիրած երկ ձեր կատարած երկերից որ հենց քոնն ես զգում ավելի շատ։ Կարծում եմ Վախթան Քարությունյանի խոհեր երգն է։ Այդ երգը երգելով ես կարծես հասկանում եմ, թե ինչ է ինքը մտածում այդ բառերը արտասանելուց, շատ հոգեհարազատ է։ Խոսեցինք պլանների մասին նաև ապագայի, երբ տեղափոխվես, արդեն որոշակի դժվարություններ կլինեն կյանքի այլ փուլ է։ Այնուամենայնիվ սկսել ես պատրաստվել արդեն այդ դժվարություններին որոշակի։ Չնայած լավ կողմեր էլ կլինեն, ուսանողականություն, ուսանողականություն, քանի որ իմ նպատակն է դեռևս շատ վաղուց ընդունվել Հայաստանի ամերիկյան համալսարան։ Եվ կոնկրետ ինչ մասնակետ ես դառնալու։ Սովորելու եմ բիզնես ֆակուլտետում։ Համոզված եմ, որ չեմ հրաժարվի այդ նպատակից, նույնիսկ եթե շատ-շատ դժվարություններ լինեն, չեմ մոռանա, որ ինչ որ մի ժամանակ երազում էի դրա մասին եւ չեմ հրաժարվի ոչ մի դեպքում։ Շատ լավ է երազանքի հետևից գնալը իհարկե, իսկ այլ երազանքներ, բացի ուսանող դառնալը, լավ մասնագետ դառնալը, ունես ոչ այդքան երազանք, ինչքան նպատակ։ Նպատակ ունեմ այս մոտակա շրջանում սովորել շախմատ խաղալ։ Շատ եմ սիրում շախմատ խաղալ, ուղղակի դեռևս չեմ գնացել ընդունվելու համար, բայց գնամ։ Շատ է լավ ցանկություն է։ <laughs> Իդեպ թվում է թե իրար չկապված ինչ որ բաներ շատ կարող են օգնել իրար։ Շախմատը կարող են նույնպես օգնել սովորել, ընդհանրապես սովորել շախմատը, մտածել, ճիշտ մտածել, ճիշտ քայլեր ձեռնարկել Սուզաննա, մեր նախնական զրույցում նշեցի եւ զրույցի սկզբում էր երիտասարդության ակտիվ լինելու պակասի անհրաժեշտության մասին եւ նախնական զրույցում խոսեցինք այն մասին, որ կազմակերպել ես դու եւ ընկերների ուժերով նաեւ երեկույթ երիտասարդների համար, դա պարզապես զվարճանալու ինչ որ առիթ էր, թե նաև նոր մարդկանց ճանաչել ոչ ֆորմալ մտնոլորտում։ Հոկտեմբերի 29-ին մենք կազմակերպեցինք փարթի Շուշիում։ Այդ երեկույթի նպատակն էր ճանոթանալ իրար հետ, ձեռբերել նոր ընկերություն, քանի որ մենք Արորիայում երիտասարդներս այնքան շատ ենք իրար հանդիպում, հենց ավտոբուսում, կանգառում, սակայն իրար չենք բարևում կամ իրար հետ զրուցում ենք առանց անուն իմանալու, այդ երեկույթի նպատակն էր ճանոթանալ իրար հետ։ Իհարկե մենք նույնպես վախենում ենք հասարակության արձագանքից, վախենում ենք մարդ չգա եւ եկած դեպքում թե նրանք ինչպես կարձագանքեն այդ ամենին, սակայն ամեն ինչ շատ լավ անցավ, բոլորը շատ ուրախ էին, բացի parallel երկերուց տեղ ունեցան բազմաթիվ խաղեր, որոնք նույնպես կապեցին երիտասարդներին, երկիշներ կային, ովքեր նույնպես զվարճացրեցին, այսպիսով մեր երեկույթը հաջողվեց եւ մշակութային երեկույթ ստացվեց երևի ընթացքում։ Հետո բոլորը այնքան գոհ են, որ խնդրեցին մի հատ էլ կազմակերպենք, ընդհանրապես շուշուտ կազմակերպենք այդպիսի երեկույթներ, եւ նպատակ ունենք այս մոտակա շրջանում կազմակերպել մի երեկույթ Ստեփանակերտում դրա նման, այսինքն ոչ միայն պարել, ոչ միայն դիսկոտեկա, այլ նաեւ երգեր, երգիչներ, որոնք կերկեն, այլ մարդկանցից ովքեր կցանկանան երգել, նույնպես նրանց այդ հնարավորությունը կտրվի, խաղեր կլինեն երիտասարդներին կապելու համար, որպեսզի նրանք ավելի ազատ լինեն, աշխույժ լուրջ լինեն, ձեռք բերեն ազատ մտածելակերպ։ Ի վերջո ապրում ենք փոքր քաղաքում, գրեթե բոլորը բոլորին ճանաչում են եւ լավ կլինի, որ իրապես նման միջոցառումների միջոցով ճանաչեն, այսինքն մշակութային երեկո կլինի, ինչ որ ծանոթության մղող միջոցառումներ կլինեն, ինչեւ որ միասնական ինչ որ մի բան անելը նույնպես շատ միացնում է մարդկանց։ Գուցե հետագայում, ասենք, նրանց մեջ էլ կլինեն կազմակերպչական ձիրքով օժտված օրինակ ենթադրում եմ մարդիկ ովքեր իրար կօգնեն ինչ որ այլ գործ ձեռնարկելիս եւ այլ եւ այլ տարբերակները շատ են կարևոր առաջին քայլը արված է ինձ թվում է եւ հաճախակի կարելի է նման կցանկանայի որ շատերը կազմակերպեն նման միջոցառումներ ոչ միայն մենք շնորհակալություն հետաքրքիր անկեղծ զրույցի համար հաջողություններ եմ մաղթում բոլոր նախաձեռնություններում եւ որ մշակութային այդ կյանք ինքը ուղեկից լինի անկախ դրած մասնագիտությունից, անկախ դժվարություններից եւ կյանքի տարբեր իրավիճակներից։ Շնորհակալություն։ Thank you. Thank you.